50 languages. 57 57พบหมออาการเมจเดิฉันมีนัดกับคุณหมอทิ้งคุณสิตาอัมบาลเมจเดิฉันมีนัดตอนสิบนาฬิกา Tinc una cita a les 10 en punt. คุณชื่ออะไรคะ Com es diu vostè? กรุณานั่งรอในห้อง Si us plau, asseguis a la sala d'espera. คุณหมอกำลังเดินทางมา El metge ja arriba. คุณมีประกันกับบริษัทไหน On està assegurat? Ona está asegurada? ดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหม En què li puc ajudar? คุณมีอาการปวดไหมคะ Que li fa mal alguna cosa? เจ็บตรงไหนคะ On li fa mal? ดิฉันปวดหลังเป็นประจำ Encara em fa mal l'esquena. ำ ดิฉันปวดหัวบ่อย Tinc sovint mals de cap. ดิฉันปวดท้องเป็นบางครั้ง A vegades em fa mal la panxa. ถอดเสื้อออกค่ะ Treguis la part de dalt, si us plau. นอนบนเตียงตรวจค่ะ Si us plau, estiris a la llitera. ความดันโลหิตปกติ La tensió és normal. ดิฉันจะฉีดยาให้คุณ Ara li posaré una injecció. ดิฉันจะให้ยาคุณ Li prescric unes pastilles. ดิฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยา Li dono una recepta per a la farmàcia.